يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman agajin sa da taimakon sa Allah ya shirye da mu tafarki na dini salati da daukaka da daraja sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi mafi daraja mafi daukaka a cikin halittar Allah gabaki daya wanda Allah ta'ala bai halicci halitta mai daraja kamar sa sallallahu alaihi wasallam alayansa masu daraja da sahabbansa masu girma waɗanda suka bada dukiyarsu da rayukansu da lokutansu da duk abin da suka mallaka domin cin nasarar wannan addini Allah ya ƙara yarda a gare su gabaki daya ko malamai da sauran mutane masu nagarta wanda suka biyo tafarkinsu su har zuwa ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani face wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya daga dukkan kafirci da shirka da munafunci da zalunci jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi mun ɗauko bayani a makon da ya gabata game da jarumta da jajircewa da tsayawa wajen kare musulunci da musulmi da yaɗa shi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi inda muka yi bayani akan abin da ya faru na jin labari cewa za a afka Madina da yaƙi wanda kuma ita ce kaɗai ta rage gwamnatin musulunci a faɗin duniya a wannan lokaci to annabi ya ji labari kuma ya nemi shawara salmanin farisi ya ba da shawara a gina gwalalo wato katar rami wanda zai kare madina wanda muka yi bayani cewa malamai sun yi bayani cewa an yi wannan rami mai tsawon zira'i dubu biyar faɗinsa zira'i tara zurfinsa zira'i bakwai zuwa goma kuma muka ce mutum goma goma an ba su su haƙa zira'i arba'in arba'in domin a ga himmar kowa da ƙoƙarinsa wanda muka ce muhajiruna sun fara nasu hakan daga hisnu ratij daga gabas zuwa hisnu zubab su kuma ansar daga hisnu zubab zuwa wani gurgi da ake kira jabal ubay wanda majma'iz zawaid cikin juz'i na shida shafi na ɗari da talatin da tafsir tsabari juz'i na ashirin da ɗaya shafi na talatin da uku da fatahil bari juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai wato sun kawo wannan bayani duk da yake malamai sun ce isnadin wannan tafsilin ba'ifi ne sahabbai suka ci gaba da wannan aiki ba dare ba rana ga tsananin mukumukun tsari da karancin abinci a wannan lokaci har ta kai wato ana kwashe kwana uku ba a ci komai ba sai dabino da ruwa wata ran dabino da ruwa ma baya samuwa har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama dauki dutse ya daura a cikin sa ya daure da majanyi saboda ainihin wato cikin ya dan lafa saboda kogi da yake na yunwa kun ji yadda ake shugabanci abinda al'umma ka suka shiga kai ma ka shiga tare da su kuma wannan aiki da ake Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gefe ya koma yana bada umarni ba shiga yayi ciki ana yi da shi tsananin da ake fuskanta da wahala da gafi duk tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake sha to ana cikin wannan ne aka gamu da wani karfan dutse wanda aka sara masa diga sai ta yi tsalle baya fasuwa baya tsaguwa gashi babu kayan zamani da za a fasa shi nan da nan sahabbai suka taru suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun gamu da wani ƙaton dutse da ake haƙa in kuma aka bashi yayi sama da yawa in ba a fasa shi ba wato ainihin za a iya takawa ta bangaren sa a shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani digar aka ba manzon Allah digar yayi bismillah yana fara digar yadda ka san wato yashi sai ga wannan dutse ya ragargaje ga baki ɗaya ya koma yashi wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan gama da wannan dutse sai abin da ya faru a kisar Jabir da matarsa wanda yake kai yin wannan fa tayi tsanani mu za mu iya hakura amma bai kamata mu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali ba yaje ya samu matarsa yake ta dora girki ta dora girki akai abinci wanda ba zai isa kowa ya ci ba haka sai ya turo dan sako wanda wannan kisar ta faru ma ga Abu Talha da matarsa Ummu Sulaimi to shi kisar Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka a sauke tukunya da kan murhu ya dauki dubunnan mutane da sama da wajen dubu suka tafi gurin Jabir ya ce a'a to ya akai haka ni da na nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai abincin nan ba zai isa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka a sauke tukunya daga murhu ya zo ya bude tukunyar ya addu'a a ciki ya tofa sai ga abinci ainihin ana ta diba ana ta diba amma wannan tukunya kai ka ce wato ainihin ba a rigi komai a cikin ta ba ana ɗiba tana karuwa ana ɗiba sai da duk mutanen da suke gurin nan suka ci suka koshi ba tare da abincin da ke cikin tukunyar nan ya kare ba kun ga wannan ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta ƙara masu imani imani ta jawo marasa imanin ma zuwa ga imani Haka nan, irin wannan kissa ta faru ga Abu Talha da matarsa Ummu Sulaimu su ma sun yi abinci suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma waya ta zo a cikin Nasa'i lokacin da aka gamu da wani katon dutse shi kuma na biyu to wannan dutse na biyu ba an gamu da shi shi ma sahabbai suka yi sara iya sara ya kifasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku bani digar sai sai bismillah yana sarawa sai dutsen ya ragargaje sai ya kabbara sai ce an bani mukullan shan. ma'ana Allah ya bani nasara zan karɓi birnin shan. wanda shan lokacin tana cikin manyan birane da suka fi ko ina tarihi a duniya yace to an bani wannan sai sake ɗaga diga ya kabbara ya sake buga sai ce an bani mukullan farisa wato daular farisa ita ce daula bayan daular rum ita ce daula ta biyu mai ƙarfi a duniya a wannan duniya ta wannan bangaren muka ɗauki bangaren China da sauran wasu ƙasashe sai ya sake yin kabbara ya yi tsara na uku akan wannan dutse ya sake ragargajewa ya ce an bani mukullan ƙasar Yaman wanda Yaman tsohuwar ƙasa ce mai tarihi wanda a nan aka yi wato matan nan wacce ta yi sarauta wacce annabi Sulemanu wanda an san kisa ɗin da matan nan da ake kira Balkisu ko Bilkisu wanda a nan ta yi nata mulki Hafiz Ibn Hajar Asqalani a cikin Fatahil Bari ya hassana isnadin wannan bayani na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato sara wannan dutse sau uku da diga yana kabbara kuma yana yi wa musulmi bishara da cewa Allah ya basu wato ainihin waɗancan gurare a cikin juzu'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai. Wannan aiki wato ainihin na yin gwalalo ya bayyanar da imanin masu imani ya kuma bayyanar da munafincin masu masu munafinci domin munafikai cikin su ya ɗururuwa sun kaɗo sun firgita sun razana sun tsorata sun gamu da faɗuwar gaba suka yi ta ba da uzurin ƙarya don su gudu suka ce sun bar gidajensu a buɗe dai cikin suratul ahzab an yi dogon bayani akan wato ainihin yadda munafikai suka dinga sulalewa suna gudu domin suna ga kamar yau ƙarshen musulmi ya zo ƙarshen musulunci ya zo da jau ba za a ƙara bauta Allah doron ƙasa ba Ga shi an haɗo ga garumin rundunar an taho kuma ga musulmi suna yin haƙa, wanda su haƙan nan ba ba su taɓa ganin an yi shi a ƙasashen Larabawa ba zaka ba su san hikimar yi ba duk dai abin da wato ya ya rikice musu su ko musulmi waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da wannan aiki tare da jajircewa kan cewa ko a mutu ko a rai ba za su ci wannan addini na musulunci ba to wannan shine abin da ya ta faruwa a wannan guri wannan bataliya da Abu Sufyan ya hado karkashin jagorancin sa suka taho har bakin wannan rami wanda sun kai su dubu goma amma adadin musulmi bai wuce dubu uku ba kamar yadda zuwa cikin jawami asira na Ibn Hazm da asiratun nabawiyya a sahiha na Dr. Akram da kuma ar al Maktum wanda duk sun yi bayanin yadda wannan abu ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wato ainihin ci gaba da yin shirin yadda za a tsare wannan wato rami aka sa mutum ɗari biyar su yi tsaron wannan rami kuma aka sa mutum ɗari uku su kuma su ci gaba da bawa ainihin birnin Madina kariya domin kada wato wasu su zo su afko ta baya haka aka zauna har kwana ashirin da 24 Quraisha suka zo bakin ramin sun yi mamaki su ma dan musu taba sanin wannan dabara a kasashen Laraba ba sun san wannan dabara sabuwa ce kun ga ya nuna mana addinin musulunci duk sanda ya ga abu mai amfani yana karɓa ya amfani da shi a lokacin da zai masa amfani duk mutumin da ya zo da abu mai amfani ya sa musulunci ya karɓi kwamfuta ya karɓi mota ya karɓi rediyo ya karɓi talabijin ya karɓi loudspeaker ya karɓi agogo to da duk wani abu mai amfani wanda ba zai cutar da musulunci ba da musulmi ba to sun gan shi za su karɓa su yi amfani da shi kun ga da wannan ya ka dabara kuma an ga dabara za ta yi amfani a lokacin sai aka karɓa aka yi amfani da ita wannan shi yake nuna dacewar musulunci da kowane zamani da kowane lokaci da kowace al'umma da kowane guri zai iya tafi da mutanen gurin kuma cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda haka wannan rami ya ki tsallakuwa sha suka wasu ka tsaya a bakin ramin babu dabarar da su shigo kuma ga maharba an jera su mutum ɗari biyar duk wanda ya yunkurin ya tsallako sai jiki biya a wuyansa ko a gadon bayansa ko a cikinsa kuma wato abin nan suka kasa tsallakowa duk da ibnu ishaqa da ibnu sa'ad sarwaito cewa akwai wasu mutane mutum shida sun faɗi sunayensu waɗanda suka yi ƙoƙarin tsallakowa amma sahabbai suka ainihin wato gama da su sai dai malamai sun ba a fa isnadin wannan bayani na cewa mutum shida sun yi yunkurin tsallakowa an harbe su a cikin wannan wato harbe beniya ce har aka musulmi mutum tara suka yi shahada daga cikinsu akwai sa'ad bin ma'az wanda aka tsinka masa jijiyar dantsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dauke shi aka kai shi masallaci aka yi masa bukka wato aka ci gaba da jinyarsa kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari akwai kissa da malamai suka kawo annan na Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatfani kamar yadda Ibn Hisham da Ibn Kathir a cikin al wani wa Nihaya suka ruwaito da isnadi sai dai malamai sun ba'afa isnadin ga yadda kissar take Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatfani wato shi lokacin sai aka ji labari cewa Banu Quraiza wanda su kaɗai suka rage a cikin Yahudawa guda uku da suke Madina Banu Nadir da Banu Quraiza da Banu Qainuqa to waɗancan biyu an gama da su to saura su waɗannan ɗayan su waɗannan ɗayan kuma sai suka ainihin wato ganin cewa an takurawa Madina gashi ana nema a yunkuro a shigo cikin ta su kuma sun yi alƙawari da yarjejeniya da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu yaki ba cin amana tsakaninsu da musulmi to kuma sai suka kama wata dama ta samu bari su warware wancan alkawari da suka yi da musulmi su wato jewa musulmi ta baya sai kawai aka ji labari cewa waɗancan wato ainihin mutane banu Quraiza sun warware alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari ita da sahabbai ce to jiya zamu ga munan muna yaƙi kuma ana tsananin yaƙi ga tsananin sanyi ga waɗancan mutane da muka yarjejeniya da su sun warware fa za su shigo mana ta baya da haka ina ga mu shawara mu yi wani abu mu rage yawan makiya mu ba wasu wata kyauta ko wani alheri da zai sa su janye kada su afka mana da yaki sahabbai suka ce ya rasulullah mu ainihin wato za mu tsaya tare da kai har ƙarshen numfashin mu dan haka muna ga ka a dauki wani abu a ba su dan alallashe su su kyale mu ci gaba da yaki har Allah ya baka nasara mu muna tare da kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi ne rahama duk hanyar da ya ga ya fi sauki kamar da na Aisha take faɗa ba a taɓa wa manzon Allah zaɓin abu biyu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauki in dai ba saban Allah ba ne. kuma bai taɓa yin fushi dan kan kansa ba sai dai ya fushi saboda Allah da haka da an taɓa shi sai Allah ya ɗaukan masa fansa kamar idan an taɓa Allah shi kuma yake kare Allah sai Allah yake kare shi to duk mutumin da yake son ya ga nasara a rayuwarsa ya ɗauki irin wannan tsarin duk sanda aka baka zaɓin abin da ba saɓo ba ne ka zaɓi wanda ainihin ya fi sauƙi sannan kuma kada wato ka dinga fushi dan kanka ka dinga fushi saboda Allah ka so dan Allah ka ki dan Allah ka bayar dan Allah ka hana dan Allah ka ta zama duka dan Allah to sai Allah ya zama gatanka amma in kana tsare kanka sai Allah ya barka da kanka tunda baka kishin Allah baka kishin addininsa baka kishin annabinsa saboda haka shi wannan Nu'aym bin Mas'ud da ya musulunta kamar da muka yi bayanin kissar cewa ga waɗanda suka kata kuma suka ce isnadin yana da rauni to amma dai ana bada wannan kisa ne domin kamar da malaman suka kawo kamar da shi Dr. Akram a cikin Asiratul Nabawi a sahiha yace wannan alharbu khud'a wato yaki dan zamba ne ko dan dabara ne da iya magana sai haka ya samu wani bangare na musulmi cewa shi ya musulunta amma ba a san ya musulunta ba banu gatfan ba su san ya musulunta ba kuma yana da alaka mai kyau tsakaninsa da Yahudawan Quraiza to dan haka yace a bashi dama ya bata tsakanin Quraishawa da suke nema su tahaluf wato si alliance da wato ainihin waɗancan wato Banu Quraiza to aka bashi dama sai ya tafi sai dai ya samu Banu Quraiza yace musu to ku yanzu gashi kuna zaman lafiya da mutumin nan kun yi yarjejeniya kun yi alƙawari yanzu ya shiga halin yaƙi kuma kuna nema ku warware wannan yarjejeniya da alƙawari kuna ga hakan da kuka ya dace ba fa na ganin waɗancan mutanen da suka zo yaƙi in aka ƙare yaƙin ko in ba a yi nasara ba za fa su tafi su bakku da shi in kuma aka bakku da shi fa ba ku fa da hanyar da za ku iya kiyaye kanku daga gare shi don haka ina ga abin da kuka yi akwai rashin tunani a ciki suka ce to yanzu ya zamu mu mun riga mun warware alƙawari muna shirin mu afkawa musulmi da yaƙi ta baya ana yaƙin su ta gaba muna yaƙin su ta baya ce to gaskiya ni ina ga wannan ba shawara ba ce shawara ta don kada waɗancan shawa da banu ga tsifan da sauransu su gudu su bak ku sa musu ka'ida da yarjejeniya ku ce ba za ku yi wannan yaƙi ba har sai sun ba ku wato ainihin mutum kaza ya faɗi wani adadi ku aje a matsayin jingina in sun gudu ku kashe waɗannan mutane da suka ba muku kuma sannan in har sun yarda sun ba ku wasu mutane sun zo daga ɓangaren sun dawo ɓangaren ku to wannan zai ba ku dama na ku gane cewa da gaske suke ba yaudara ku suke kuwarwar alkawari da annabi kuma su gudu su bakku da shi wanda ku ko ba za ku iya masa ko kadai ba suka ce gaskiya kan wannan shawara ce mai kyau to da ya ga cewa ya gamsar da su sai kuma ya gangara ta bangaren Quraishu da sauran su ma yace musu to yi a gani na Yahuda fa ba su da alkawari kuma ba su da tabbas ya za ku ku yadda cewa za su taimaka muku ba tare da kun ainihin wato samu wani abu tabbas daga bangaren su ba suka ce kamar me kake nufi yace da nake nufi shine na ji su suna cewa mu je mu mayar da yarjejeniyar mu da annabi mu bashi hakuri akan abin da muka yi na warware alkawari kuma mu masa tukuici da nemo wasu daga cikin Quraishu mu danka masa ya kashe na ji su suna wannan shawarar amma ban san hakan tabbas ko ba tabbas bane sai dai mu jira mu ji abin da zai faru amma dai an gaya min cewa suna shirin za su karɓi wasu mutane daga gurinku su danƙa su a hannun annabi ya kashe Quraysha suka yi mamakin wannan cin amana da Yahuda za su yi musu bayan da su aka haɗa wannan yaƙi shikenan ana nan ku zaune sai ga wakilan wato Yahudawa suka wasu suka cewa kuraishawa mu gobe asabar fa mu ba ma yaƙi ran asabar dan bala'in duk da ya same mu ya same mu ne saboda asabar saba ka'idar da Allah ya sa mana ta asabar da muka saɓa cewa kan mu su daga nan bala'i ya same mu don haka ba za mu yaƙi gobe asabar ba sannan kuma ba za ma mu yarda mu shiga wannan yaƙi ba har sai kun ba mu mutum kaza daga cikin adadin ku mun zaunar da su a bangaren mu a'a sai Quraisha suka ji abinda Abu Na'am ya faɗa gaskiya ne to su kuma can Yahuda ya gaya musu cewa idan ba su yarda sun ba ku wannan adadin mutanen ba to kuma yaudara ku suke da haka sai Quraisha suka ce gaskiya mu ba za mu ba su kowa ba ka je ku ce musu kawai wato su fito yaƙi ana zuwa kuma aka ga yahuda suka ce a'a, kun ga abu abinda abu nu'aym bin mas'ud al qafani ya faɗa gaskiya ne dama ya ce idan suka hana mu to guduwa za su ban mu su kuma suka ce a'a kun ga abu abinda abu nu'aym bin mas'ud al qafani ya faɗa gaskiya ne cewa ainihin wato wato yahudawa za su karɓo su mutane daga gurin mu su je su kullar yarjejeniya da annabi su bashi ya kashe saboda haka duk sai abu ya samu tsakanin tsakaninsu su suka ki aminta da yahuda yahuda suka ki aminta da qurayshawa abin da ke tsakanin su ya baci wannan kuma suna cikin wannan hali sai wato iska mai tsanani ta taso wannan iska ta kakkarya tanti ta kashe fitilu ta wato ainihin tsorata su ta dinga musu ruwan yashi duwatsu da sauransu suka firgita raƙuman suka fara tsinkewa suna gudu to wannan shine firgici na biyu da Allah ya jefa musu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji karafniya na wato alaman cewa shawa suna shirin tashi sai ainihin wato yace wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kira Sa'ad bin wato abin nan bin Abi Waqqas yace masa ko kuma wata ruwayan an nuna wato Huzaifatul bin Yamani yace masa ya tashi ya je ya ji wato ainihin me yake faruwa wato a wannan guri ya ji karamniya da wato ainihin motsi na cewa wani abu yana faruwa da haka wannan sahabi ya tashi ya je ya leka ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa wato ainihin gudu suke neman yi wanda da da farko lokacin ana tsananin sanyi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya cikin sahihu muslim yace wane ne zai je ijiyo mana labarin me yake faruwa saboda tsoro da razana da firgici da ake ciki kowa ya kasa tashi daga inda yake kowa ya tsorata ya firgita an rasa wanda zai zai motsa ya ga abin da yake faruwa Shi ne wato ainihin a ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato ainihin ya tashi ya je ya ji wato abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga masa kafin ya tafi cewa duk abin da ya ji kada wato ainihin ya mai da martani Akwai abin da ake so ya je ya wato ainihin jiyo labari to ya je kuwa ya je ya ga su Abu sufiyan suna ta shirin gudu cewa abin nan fa ga Yahuda sun warware alkawari sannan kuma ga banu Qurayza sun wato ja da baya so da kada mu yarda a ci gaba da wannan yaki ya kamata kowa ya tattara nasa inasa ya san inda wato dare ya masa kafin rana ta faɗi nan da nan ko suka fara shiri wato ainihin suka yi ɗauki kayansu suka fara ranta da gudu iska kuma tana kora su tana ne musu shiƙa to shine ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari kamar da dogon bayanin wato ainihin yana nan a cikin wato Fathul Bari eh, juz'i na bakwai ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi zaka mutasailan an mai mana shiri Hassana Salisu da kuma shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa asalamu alaikum wa rahmatullah يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا